to jeste da svaki čovjek sazna i spozna pravac koji Allah subhanahu wa ta'ala želi od njega da njime kroči. Druga vrsta upute jeste hidajetu teufiq ili uputa kojom Allah subhanahu wa ta'ala uputi čovjeka tim putem koji mu je pojasnio. Znači prva vrsta da Allah pojasni ljudima pravi put. put. I to je bila misija poslanika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma ala rasuli illa al-balagu mubin Na poslaniku je samo da jasno dostavi. Kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallame Wa inneke le tehdi ila siratin mustaqim I ti upućuješ, kaže poslaniku alaihi salam, na pravi put. U drugom ajetu mu kaže Inneke la tehdi ti ne upućuješ, kaže. Men ahbebte, koga voliš. Volakin na Allahe jehdi men neša, ali Allah upućuje koga on hoće. Znači, upravo ajte mu kaže, ti upućuješ na pravi put. To je ajte suri šura. U suri kasas mu kaže, in neke la tehdi, ti ne upućuješ koga ti voliš. Volakin na Allahe jehdi men neša, nego Allah upućuje onoga koga on hoće da uputi. U prvom ajetu, u suri Šura, se odnosi na pojašnjavanje pravog puta. I kaže poslaniku je sam, ti doista ljudima možeš pojasniti pravi put. I ti ga pojašnjavaš. Ali u suri Kasas mu kaže, ti ne možeš čovjeka na pravo putu kada sam ga pojasnio, ne možeš ga učiniti da njime ide. I imamo primjer iz životopisa poslanika, a.s. gdje je poslanik, a.s. volio da neki ljudi prime vjeru, ali nisu primjer. I bilo mu je žao. Ali Allah subhanahu wa ta'ala te ljude nije uputio. Znači da uputa nije bila rukama poslanika alaih salam da on kaže ti budi vjernik, ti budi nevjernik. To Allah subhanahu wa ta'ala radi. A poslanik alaih salam je bio samo e, dostavljač od Allaha subhanahu e, wa ta'ala. Žalosno je da ljudi kada spoznaju uputu ostave. Allah subhanahu wa ta'ala nam u Kur'ani Kerimu navodi mnoge događaje o prijašnjim narodima. Jedan od naroda zvao se Semud. Poznato pleme Semud. Kaže Allah o njima وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى Kaže Allah, a Semud Mi smo ih uputili, kaže Allah. Koja vrsta upute? Prvom ili drugom? Prva vrsta, pojašnjavanje puta, a druga vrsta, da ljudi idu tim putem. Kaže Allah, a semud, mi smo ih uputili. Prvom vrstom, pojasnili im pravi put, Postali im postanika koji im je pojasnio pravi put. Kaže Allah, festehabu ali su oni više voljeli el ama slepost ili u ovom slučaju znači zabludu ali al huda od uputi kaže Allah korite ljude kaže ja sam im poslao poslanike i pojasnio im pravi put ali ti ljudi su više voljeli zabludu od pravog puta i Allah subhanahu wa ta'ala ih kori zbog toga što su ostavili pravi put poslije spoznaje pravog puta šta tek reći za one ljude koji je Allah uputio prvom vrstom upute i drugom vrstom upute. Prvom vrstom što mi je poslao poslanike i dao im da staznaju pravu vjeru i uz to ih uputio i dao da budu muslimani, da se rode kao muslimani, da je nauče klanjati, da poste, da spoznaju Allah subhanahu wa ta'ala, pa ti ljudi zatim ostave, posle toga znači, ostave uputu Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema sumnje da su oni gori od plemena se mutu koji ga Allah subhanahu wa ta'ala uništio zbog tog njihovog nedjela. To znači ukazuje nam i govori nam koliko je to veliki grijeh Da čovjek spozna pravi put, a zatim ga ostavi. Živimo u vremenu u kojem naši neprijatelji rade stalno na jednoj stvari. Da ukaljaju pravi put. Da ga unakaze. Da upaše ljude od njega na razno razne načine. Čujemo kako govore da su ljudi koji se pridržavaju vjere za ostali. Da vjera ne može biti, ne može ići u korak sa civilizacijom. Optužuju vjernike. Nazivaju ih raznoraznim imenima. Optužuju vjeru negiraju Allah subhanahu wa ta'ala. Sve to s jednim ciljem. Da ljude udalje od pravog puta. Vjernik treba da bude razuman. Treba da bude razuman. I da zna razlučiti istinu od neistine. Mi danas često čujemo da, je, da živimo u 21. stoljeću, da je to stoljeće, stoljeće interneta, stoljeće tehnologije, stoljeće napretka, razvitka, globalizacije i ostalih e, stvari koje oni navode zašto ne bi 21. stoljeće bilo stoljeće islama zašto ne bi 21. stoljeće bilo stoljeće islama zašto ne bi to bio no bilo vrijeme u kojem će muslimani uspjeti da se probudi ali draga moja braćo danas je islam kao kuća koja je zapaljena sa svih strana a vatrogasa je vrlo malo ostali ljudi stoje i gledaju kako kuća gori i viču ima vatrogasno društvo. I ako vide da su vatrogasci ne, ne, nemoćni, ugašeni požar. Od, tako kažem, građanske dužnosti tako naše u takvom slučaju kada čovjek vidi da vatrogasci nisu u stan da ugrasi jednu zgradu i da pritekne u pomoć i pomogne u gašenju tog požara. Draga moja braća, danas ne možemo ili ne mogu samo ljudi taj tako nazovem vjerska lica koji zastupaju u islamsku zajednicu ili muslimane u određenim zemljama ne mogu samo oni e, nositi vjeru svaki musliman je dužan da prenosi vjeru svaki pojedinac je dužan da prenosi ono što je spoznao od vjeri i samo tako ćemo uspjeti da proširimo islam inače svojim neradom daćemo svojim neprijateljima još više povoda da nas još vaše unište i da ne pužamo nima nikakav, nikakav otpor. Allah subhanahu wa ta'ala je u mogućnosti da promijeni strane ljudi. Allah je sve moguće. Ali Allah postavi određene zakone koje ne mijenja bez razloga. Čak i poslaniku, ali i mi smo prošli puta govorili, Allah subhanahu wa ta'ala nije htio da da da lagano osnuje državu. Nego mu je dao da se umeki namuči i pretrpi razno razne uvrede i bude udaran i proteran iz svoje zemlje. Njegovi ashabi bivaju mučeni. Sve to poslanik, ali sallam, je podnio i Allah ga je subhanahu wa ta'ala tako iskušao. Da bi na kraju tek poslije sabura poslanika alaih salam, Allah mu dao da pobjedi. Allah je mogao u početku da sve Mekelije uništi. Mogao je da je sve učini vjernicima. Kaže Allah u Kur'anu, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا Kaže Allah, da Allah želi sebi ljude učinio iste vjeri. To nije van, van moći Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što učine meleke, da su svi pokorni njemu, mogu učiniti ljudi tako i misli. Da svi budu muslimani. Ali, kaže Allah, walakin li jebeluve ba'dakum bi ba'di. Ali Allah želi da iskuša vas jedne drugima. Vjernike sa nevjernicima. I obrnuto. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ne mijenja stanje ljudi. Nego ljudi moraju da se promijenu sami. I kada Allah vidi od njih, to Allah im pomogne. Kada je poslanik alaih salam bio u jednoj bitci, kaže mu Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu, Zalike, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Kaže mu Allah, da Allah želi, Allah bi njih sam pobjedio. Bez potrebe da šalje poslanika, da salam, da šalje vjernika koji će ratovati, nego samo da jednim glasom ili pošalje im jednog meleka koji će ih uništiti. Ali Allah subhanahu wa ta'ala želi da iskuša vjernike. Kaže Allah, وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْدِ Ali Allah želi da iskuša vas i ne drugima. Mi moramo planirati, moramo raditi na poboljšanju svoje privatne situacije, svoje porodice, okolnih ljudi oko sebe i tako dalje. Čovjek se ne smije zadovoljiti samo svojim stanjem. Mora iz dana u dan napredovati. Mora iz dana u dan napredovati. Abdullah ibn Mesud kaže kada kod prođe dan, a u njemu ne naučim ništa novo, ostanem jako tužan. Jer sam taj dan izgubio. Čovjek uvijek mora svaki dan da žudi ka, ka boljem. Šta možemo mi očekivati u 21. stoljeću? šta možemo željeti, a šta su realnosti koje nas očekuju. Sigurno je i činjenica da većina ljudi danas muslimana stoje pod šivom i mole Allaha da spadnu jabuke sa stišljive. Ko želi da ubere jabuke, mora da ih posije. I ne može samo čovjek doći pod nekakvo drvo i moliti Allaha da mu spusti voću koja njemu na um padne. Mi se danas nalazimo u teškom stanju. Čovjek mora posijati dobru generaciju ljudi da bi na kraju mogao da očekuje dobru žetvu na kraju. Šta mi možemo danas očekivati od naše omladine? Šta smo mi to danas posijali da bi mogli sanjati kao što neki ljudi sanjaju ovdje kod nas o islamskoj državi i tako dalje? stanje je teško puno teže od naših ide, e, želja koje kruže kod nas i o kojima mi mislimo zato vrlo bitno je kažem da čovjek spozna vrijednost upute koju ima kod sebe i da ne škrtari sa njom Ako ti Allah podari nešto vrijedno, prenesi to drugim ljudima. Prenesi to drugim ljudima. Zamislite da imate, da, da, da se nalazimo u jednoj tami, u kojoj ti imaš svijeću i vidiš tvoj put kuda mi ideš, a ostali ljudi lutaju i sudaraju se jedni sa drugima. Zar ne bi bilo pošteno da čovjek odnese tu svijeću kod drugih ljudi i pokaže im pravi put? Da i oni vide e, kuda treba da idu. Jer mnogi ljudi danas su izgubljeni. No ljudi danas ne znaju kuda da idu. Zato vidimo u takvim društvima, a kod nas je počelo da se izlaz traži u propasti. U drogama, u bježanju od, od, odgovornosti. Iako je Allah subhanahu wa ta'ala podario čovjeku razum kojim treba da razlikuje dobro od zla. Danas čovjek ta razum ne koristi. Kada je Allah u Kur'anu prije 1600 godina rekao o ljudima, o nevjernicima, in hum illa kel an'am oni su kao stoka bel hum eballu sebila oni su i gori od stoke kaže Allah ljudi su teško mogli zamisliti kako insan može biti gori od stoke ali danas ima ljudi koji su jasno gori od stoke jednostavan primjer mi smo ljudi koji seljaci živimo, živjeli smo od poljoprivrede to skorih e, vremena do prije nekih 50 godina i u gradoma se sijalo i većina ljudi je živjela pred privede. I znamo, rade smo sa stokom i čuli oko stoke i znamo već kako to ide. Je li ko ikada u istoriji zabilježio da je bik na bika skočio? Nema je razuma, ni jedan ni drugi. Ali ja nisam čuo ni u jednoj zemlji da je bik na bika skočio. Ali ljudski bikovi na ljudske bikove skaču. I to je stvarno dokaz da je čovjek postao gori od stoki. A oni koji ne skaču, podržavaju one koji skaču. I oni su još gori od onih prvi koji to radi. Jer žele da se proširi fesad i nered na zemlji. Kaže Allah u Kur'anu, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة Oni koji žele da se proširi fesad među vjernicima, njih čeka bolna kazna na donjalku i na ahiretu. Čak šta više, ima ljudi koji u džamiju ide i kaže, pa treba njima dati njihova prava. Draga moja braćo, prava daje Allah, ne mi. Niko ne može ohalaliti što je Allah zabranio. Niko ne može ohalaliti ono što je Allah zabranio. Znači nema pravo da jedan parlament bilo koje države sjedne i zasjeda i kaže hoćemo halaliti zinaluk ili neće. To je haram dosudnjeg dana. I tome se ne može raspravljati. Mi možemo uređivati državu i sistem školovanja, puteve i ostale stvari, ali ne možemo o ohalaliti ono što Allah zabranio. Ne možemo, ne, ne možemo negirati šerijat. Tako da vjernik danas živi u vremenu iskušenja, te čak kažem i vjernici, nažalost, podržavaju E, stvari e, slične tima slične tim kažem Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu kaže o ljudima da nekada znaju znaju prijeći granicu granicu stoke iako im je Allah podario razum i odlikovao ih tim razumom nad ostalim stvorenjima e, na ovom svijetu samo je bitno da čovjek iskoristi svoj razum da razmišlja sa njim. Naša vjera je prirodna. Naša vjera je prirodna. Kaže Allah, fitrat Allahi leti fetara nase alejha. Kaže Allah, fitrat ili prirodna vjera koju je, na kojoj je Allah ljude stvorio. U našoj vjeri nema stvari koje su kontradiktorne razumu. Ni u kojem slučaju. Samo insan treba da taj razum iskoristi na pravi način i da ne dozvoli da ga porobe e, ljudi koji danas e, vladaju svijetom. Iskoristi ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala podari od blagodati. Budi zahvalan Allahu što si vjernik, što si spoznao vjeru, koja je danas najveća zaštita i preventiva od mnogih iskušenja na Dunjaluku. Vi vidite danas koliko se ljudi opijaju, koliko ljudi danas uništavaju sami sebe, a čovjek vjernik je od svega toga e, spašen. Ja sam skoro bio u svom selu i primijetio sam jednu veliku razliku između e, svog sela i ovdje gdje živim sada u Zenici. Ovdje u Zenici kada ustanete ujutro pa idete ovako čašijom vidite kako ljudi piju kafu ujutro. U mom selu kada idete ujutro oko 7 sati vidite kako ljudi piju pive. I niko ne pije kafu. Iako je selo skroz muslimansko. Ne ima u njemu nevjednika, ne žive. A to samo govori koliko su muslimani daleko od islama. Zato jesmo u ovom stanju u kojem se nalazimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji zahvaljuju na blagodatima kojima se podare, a Allahova blagodati se ne mogu nabrojati kada bi čovjek istio nabrojati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.